dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër po vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të madhëruar me surën e radhës, pasi që në takimin e kaluar kemi përfunduar trajtimin e surës El Qiyame. Dhe pas surës El Qiyame vjen surja El Insan. Një sure e cila i ka specifikat e veta dhe ka argumente që flasin për vlerën dhe trajtimin e posaçëm që ia bënte kësaj sure pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sure El Insan Është sure e Mekës, do të ka zbrit në Meke dhe trajton tematikat e Mekës që kanë të bëjnë me çështjen e besimit dhe argumenteve që flasin për vërtetësinë e njëshmërisë së Allahut tebareke ue teala dhe pjesëve tjera të imanit. Kjo sure ka disa emra, por nga më të njohurat është sura El Insan. Apo edhe ka ardhur në bazë të fillimit të saj Hel Ata Alel Insan. Kështu ka ardh në Sahihun e Buhariut, ku është përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë sure së bashku me surën Sexhde e ka këndu shpesh herë në namazin e sabahut të ditës xhuma. Domethënë, ka qenë traditë e pejgamberit alejhi salatu ve selam që këtë sure me këndu në namazin e sabahut të ditës së xhuma, së bashkë me surën Es Sexhde. E që jep me kuptu se përmbajtja e kësaj sure është shumë domethënëse që njeriu së paku një herë në javë të rikujtohet për temat dhe për udhëzimet e kësaj sure. Andaj çdo sure që ka ardh argument i qartë dhe i saktë për leximin e saj në kohëra të caktuara, jep me kuptu se temat e asaj sure janë tema që duhet realisht të merremi në vazhdimësi, sikurse surja Al-Kef, për shambull, të këndohet ditën e xhuma. Pastaj edhe surja Mulk, që e ka këndu pejgamberi sallallahu sallam çdo natë para se me ra me fjet, e kështu me radhë. Prandaj surja El Insan të nderuar vëllezër është sura që ka zbrit në Meke dhe pejgamberi sallallahu sallam e ka kënduar shpesh. Emri i kësaj sure është i njohur tash, po dim Insan i thojmë edhe ne, surja e njeriut. Kjo është apo ky është emri më i njohur i kësaj sureje. Meqë kjo sure ka emrin e njeriut, do të flet në mënyrë ekskluzive dhe të veçantë për çështjet më të veçanta të njeriut. Prandaj, është me rëndësi që ta kuptojmë se çfarë tema trajton kjo sure, që në bazë të kuptojmë se këto janë tema tona më të rëndësishme. Dijetarët kur e kanë trajtuar në tërsi këtë sure, kanë thënë se ajetet e para të kësoj sure, që sonte inshallah do t'i marrim, ajetet e para të kësoj sure, domethënë deri në ajetin e 4-5, janë ajete që janë baza e kësoj sure, janë temat kryesore. Pastaj, Pjesa e mbetur e surës është një lloj një lloj shembulli zbatimi praktik i asaj që përmban pjesa e parë e kësaj sureje. Pa fillu ende në detajet e kësaj sure, diçka lidhur me këtë sure të nderuar vëllezër dhe motra është se Në këtë sure është përmend origjina e njeriut, fillimi i tij. Është përmendur jeta e tij, është përmendur fundi dhe është përmend përfundimi i tij. Në temat kryesore dhe gjitha këto janë bërë në mënyrë shumë përmbledhëse, por shumë domethënëse. Allahu xhel-le ue ala përmes disa vetëm fjalëve a 3-4 ajeteve gjithë këtë çështje madhore që sot për njeriun është shumë misterioze, shumë enigmatike, shumë problematike, Allahu xhel-le ue ala e trajton në disa ajete. Pastaj detajizohet në pjesën e mbetur të ajeteve deri në fund. Ajo që është interesant këtu të kuptohet të nderuar vëllezër se në këtë sure Domethënë, sikurse thashë është bë detajizim, por detajizimi këtu është i veçantë. Pasi që Allahu xhel-le ue ala ka përmendur origjinën e njeriut, e kujton me diçka të kaluar, flet për rrugën e tij, për jetën e tij, për të ardhmen e tij, për fundin e tij, pastaj Allahu xhel-le ue ala përmend se njeriu, në jetën e kësoj bote, domethënë, kalon nëpër situata të ndryshme, dhe në bazë të reagimit të tij dhe qëndrimit të tij përcakton përjetësinë e tij. Por kur flet Allahu për përjetësinë, e dini që përjetësia është edhe në aspekt të shpërblimit edhe në aspekt të dënimit. Mirëpo në suren El-Insan, Allahu kur detajizon përfundimin e njeriut, veç një rresht ka të bëjë pak, shumë shkurt ka të bëjë me dënimin. Shumica dërmuese e sures ka të bëjë me shpërblimin atë. Madje disa nga dijetarët e tefsirit kanë thënë se nuk ka sure në të cilën është detajizu bukuria dhe begatitë e xhenetit si sura El-Insan. Dhe ky detajzim i bukurive xhenetit dhe kjo joshje për shpërblimin, pikërisht në suren el Insan e ka domethënien e vet. Që Allahu na tregon se ti insan i krijuar për xhenet, edhe Allahu xhele ue ala këtë xhenet e ka krijuar për ty. Dhe kjo rruga që të shpie ty deri te shtëpia jote, të kthehesh në vendbanimin tënd origjinal, prej kah edhe ke dalë dhe prej nga edhe ke ardhë. Andaj është sure e joshjes, por edhe sure e përmendjes së begative që i gëzon njeriu, që ta vetëdijeson Allahu xhele ue ala për këto realitete, këto begati. Por Allahu xhele ue ala ka begatuar njeriun me begati të shumta, Fillon me hel. Hel është pyetje. Domethon a thua vallë. Hel ata a thua vallë. Hel ata ala al-insani hinun min ad-dahr. A thua vallë njeriu e kujton e ka parasysh e pranon se një kohë të gjatë hinun min ed-dehr kjo hinun min ed-dehr edhe tregon një kohë të gjatë lem jekun shej'en medhkura nuk ka qenë i përmendur s'ka qenë i rëndësishëm s'ka ekzistu fare çka Allahu xhele ue ala na kthen para ekzistencës një kohë e gjatë që nuk kemi qenë fare e kthen në origjinë dhe këtë e bën me pytje Kjo pyetje të nderuar e ka një kuptim që është shumë rëndësi me e kuptu në hyrjet e kësaj sureje. Kjo pyetje edhe është pyetje, por edhe është kërkesë për aprovim dhe pranim. Allahu thot hel, a të kujtohet, Allahu xhele ue ala nuk e pyt njeriun, Por don që me i thonë se në jetën tonë janë do pytje madhore, që duhesh me ia bo vetes tonë. A ja bon ti këto pytje vetes? Çdo njeri bën pytje. Ngase përmes pytjes njeriu kupton, sqaron gjërat, largon dilemat. Mirëpo të nderuar në kuadër të pytjeve që i bëjmë në jetën tonë. Sa nga këto pytje janë pytje me të vërtetë, qenësore, thelbësore që na përkasin, e sa nga ato janë pytje që Nuk janë tekefundit shumë të rëndësishme. Kureshtja jonë, interesimi jonë, çfarë drejtimi shkon? Dhe Allahu xhele ue ala na mëson që çështja e pyjtjes është shumë rëndësi. Duhesh me ditë me pyjtë. Edhe duhesh me kuptu se Kurani jap përgjigje në disa pyjtje që ty të duhen. E njerëz nganjëherë bëjnë pyjtje Kuranit që jo që Kurani nuk ka mundësi me dhënë përgjigje, po nuk jap për to përgjigje. Se nuk duhet ajo përgjigje. Andaj pyetjet që i bën Kurani dhe përgjigjet që i jep Kurani janë pikërisht ato që ne duhet t'i marrim si orientim në jetën tonë. Prandaj, Allahu xhelle ue ala na udhëzon në Kuran për çka me pyt dhe të setën përgjigjet tona. Apo ata janë krijuesit? Në cilin pozicion jeni? Rastësisht s'mun me thonë, është me të vërtetë mendjelehtësi me thonë edhe rastësisht. Gjithë ky njeri i komplikum, gjithë ky njeri me të gjitha këto detaje, mahnitëse që shumë nga to ende janë të pazbuluara, të panjohura, apo, të gjitha këto të thuhet njerit, rastësisht është mendjelehtësi, minimumi. Dhe këtu është pranimi. Prandaj çështja e parë është pyetja. Dhe çështja e dytë është pranimi. Po, e pranoj se në një kohë të caktume s'kam qenë fare i përmendur. Për cilin njeri këtu bëhet fjalë? Hel eta alel insani. Allahu i thotë njeriut, a i kujtohet ajo kohë kur s'ka qenë fare i përmendur, s'ka qenë fare i rëndësishëm. Disa dijetarë kanë thënë është për qëllim Ademi alejhi selam. Po, Ademi alejhi selam ka ardhë krijesa më e fundit në tokë. është kriju qielli e toka, detajet e tokës brenda, kështu me radhë, njeri ka ardhë në fund. E sa ka mes krijimit të tokës dhe krijimit të Ademit, Allahu Alem. Po mund të kenë me mijëra, me mijëra vite, nuk e dimë na. Sa ka qenë kjo tokë pa njerin. Dhe ka funksionu, dhe ka hec. E Allahu xhelle ue ala i thotë njeriut, shiko toka, ka funksionu mbetet edhe pa ty. Nuk je ti ai që e man tokën, nuk je ti ai që nëse ti s'je, na, s'kem çka bojmë në tokë. Apo, për të kthy në origjinë, në bazë. Po edhe çdokën prej neve, çdokën prej neve. Sot ki emën, ki mbiemën, sot je dikush, je i përmendun, dikush të përmend sot. Por a e kujton një kohë kur s'ke kon i përmendun, kurkun hiç. As ke pas emën, as mbiemën, as je kon fare në agjendë të kërkujt, a të kujtohet ajo kohë, apo. Edhe bota ka ecë edhe pa ty, njerëz kanë hongër, kanë pi, kanë, apo. Prandaj realisht, Ky fillim i kthen në origjinë, bazë. Ktheu. Ktheu në këtë fillim. Edhe pastaj shtro pytjen se pra, kush më solli dhe pse më solli? Tash të tregojmë pra. Pranoje një herë. Bëje pyetjen e duhur dhe pastaj pranoje se nuk ke aftësi me dhon përgjigje. Nuk mundesh. Prit të ta jep Allahu xhelle ue ala përgjigjen. Ngase të ndrozër çdo përpjekje me dhon përgjigje për këtë fillim jashtë shpalljes është e kotë. Ngase s'ki mostra, s'ki pikë ngjet, dhe ne shohim se përpjekjet që bëhen për me, me dhon një verzion të njeriut të parë, gjitha janë shumicën hamendësime ende, teori që shumë kam për të thënë rreth tyne, të kontestuara kohë pas kohe e kështu me radhë, s'ke qenë ti, ti nuk je dëshmitar, ku e di ti çka qenë përpara? Ristartoje veten. Kthehu në fillim, kthehu në start. Dhe pastaj pej aty nisu, e gjen rrugën kollaj. Kthehu te Ademi alayhis salam. Kthehu te ditët e para të jetës në këtë dunja. E kupton se dikush të solli këtu ti ke mision. Lem ja kush e në kura. Pasi Allahu xhel-le ue ala fillon me të tregu se qysh filloi gjithçka. Inna khalaqna al-insana min nutfatin. Ne e krijuam pej një pike. Kështu ke fillu e përmendëm mas falë apo? Te pika. Apo, te pika që kemi cekë te surja El-Kijame, apo, një pikë në mesin e miliona e miliona pikave që realisht kanë shku, kanë shku në, në pa përmendje, apo, kanë shku në pa përmendje, e ka përzgjedh një pikë që ajo t'jetë pikënisja jota, apo, këtu e ke fillimin, ky je ti, Disa përzirje i kuptojmë, po shumë përzirje s'i kuptojmë, apo. Nga përzirjet që dijetarët kanë thonë është përzirja e dy ujrave të mashkullit dhe femrës, janë përzi dy ujna dhe ke dalë ti, apo. Je përzirje. Përzirje e brendshme, e anëve të errëta dhe anëve të ndritshme. Ti je përzirje, ti ki edhe anë të errëta dhe ki anë të ndritshme. Prandaj ke me kuptu se ti tash veç po e kupton se bëhet fjalë për një lloj beteje të vazhdushme, apo ti dush me ja dhon anën dikah të ndritshmes apo të errëtës. Je i përzim. Do të vish në dunja që është e përzime mes kamjes dhe skamjes, sëmundjes dhe shëndetit, pozitës dhe të tjerave kështu me radhë, përzirje, të vjen situatë e këndshme, të vjen e pakëndshme. Ende duke qenë pikë, Allahu xhel-le xhelaluhu po i regjistron gjitha këto në natyrshmërinë tënde që ti kuptosh drejt këtë dunja, dhe pastaj ta dish se cili është udzimi i duhur, që të mundëson me majtë balansin në jetën e kësaj bote. Fe xhealnahu semian besira. Allahu thotë, dhe ne e bëjmë njeriun pastaj, semian besira. Ja dham, ja dham, domethon, ë ë dëgjimin dhe shikimin. Para kësaj Allahu tha, e krijuam, e bëm, e kështu me radhë, nebtelihi. Nebtelihi. Në në gjithë ky fillim, kthim në origjinë, njohje e vetes, njohje e prejardhjes, Dhe vjen arsyeja e tërë kësaj, nebtelihi, që ta sprovojmë, që ta sprovojmë. Ky lajm të nderuar vëllezër nuk është i ri për neva, po. Këtë lajm e kemi dëgjuar edhe ma herët, edhe në surën Mulk. Po e kemi dëgjuar në sure tjera, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Ai që ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar. Prandaj të nderuar vëllezër, këtu është krejt boshti i njeriut, ato. Njeriu, nëse e kupton këtë fillim, shumë gjëra i bëhen të qarta. E kupton fillimisht se e ka një prejardhje. e ka një nismë. Dhe meqë është kështu, Allahu xhel-le ue ala i tha, nebtelihi, për ta sprovuar, në ki mision në këtë dunja, që duhesh me e kry. Dhe gjithashtu, në këtë kuptojmë të nderuar vëllezër dhe motra, se njeriu është fund e krye, fund e krye, në udhëheqjen e dikujt, Ai e ka nisë, ai e ka vazhdu, apo dhe ai e merr në fund. T'i ka jep disa mjete edhe begati të caktuara, që jep me kuptu se ti nuk je poseduesi. Sot të nderuar vëllezër, problemi kryesor i njeriut bashkëkohor është se nuk din me dallu mes posedimit edhe shfrytëzimit. Nuk din me kuptu, me, nuk din me dallu. Prandaj edhe, edhe liria e kërkuar, më tepër është shfrenim se liri. Për shkak se njeriu e përcakton lirinë mbi bazën e posedimit, jo mbi bazën e shfrytëzimit. Ka dallim të madh. Nëse për shembull njeriu e kupton se Don me më bind se ai është zotëruesi i kësaj jete dhe ai është poseduesi i vetvetes dhe ai ka të drejtë tashmë të përcakton vijat e lëvizjes së tij e shohim se çfarë njeriu del e kena pa se çfarë njeriu ka dal nga ky koncept dhe n'anë tjetër njeri që e din se është i privilegjuar, i nderuar, por është shfrytëzues Dhe dhuruesi i begative ia ka përcaktu lirinë e shfrytëzimit, jo ai. Dhe ai është i sprovuar me këtë shfrytëzim të begative. është i sprovuar, duhet me dhonë provim. Dhe Allahu tebareke ue teala, ia ka jap mjetet e duhura këtij njeriu, që Në këtë provim ja don qysh duhet. Prandaj Allah tha, "Fa ja'alnahu samian basira." Ia dhamë atij dëgjimin edhe shikimin. Allah ka dhënë shumë. Pse është specifiku këto dëgjimi edhe shikimi? Ngase të nderuar vëllezër, Këto janë realisht portat hyrëse tek njeriu, kryesorët. Duhesh me pas kujdes çka po dëgjon edhe sytë ku po i lshon ato. Kjo ma e rëndësishme çka po dëgjon e çka po lexon. Edhe ato që e dëgjon, si po e dëgjon, dhe ato që e sheh, si po e sheh. Për shembull, nëse E kuptojmë drejt se jemi në provim. Dhe pasi Allah ka përmend provimin, ka përmend dëgjimin, apo. Do ti kur jemi në provim, nëse do me dhon suksesshëm provimin, a dëgjon gjërat që janë lidhje me provimin apo ato që s'kanë lidhje me provimin? Pa dyshim se merresh me provimin. Apo, kjo është esenca, kjo është baza. Merresh me provimin. Të intereson me dëgju çka ka t'bëj me provimin. Ngase nëse nuk dëgjon për provimin, e humb, dështon. Në baza ditore, fjalët që i dëgjojmë, diskutimet që i dëgjojmë, lajmet që i dëgjojmë, a i shërbejnë dhënies së provimit, Kjo është tema jonë. Që kjo është njeri me pyt veten. Që kjo sprovë? Dëgjon kanjëherë për shembull, dëgjon kanjëherë çështje që mund të jenë, s'po flas kuptim juridik, halal, haram, s'po flas për këtë çështje. Po flas kuptimin ma të përgjithshëm, shumë ma të gjon. Ndonjë program, ndonjë diskutim, debat, bisedë, komunikim, çkado qoftë që ti e dëgjon, ligjëratë që e dëgjon. Po? Nëse pytesh, që kjo a i shërben provimit, a je tu dëgju për provim, Apo jo, shumë raste na del se po dëgjojmë jashtë provimit. Gjitha ato tema, ato diskutime, nuk i, i shërbejnë por përkundrazi, e vështirësojnë dhënien e provimit. Andaj besimtari duhet që të dëgjojë vetëm atë që i shërben dhënies së provimit. Provimi ndaj, ka shi Allahu tebareke ue teala, i cili provim, realisht, t'ia japim një emën që ta marrim ma vonë. Edhe besira, ai që sheh, Allah xhele ia ka dhan mundësin e shikimit, mundësin e vrojtimit, mundësin t'i sheh begatitë rreth veti. Po tash nëse e ka të inkoduar provimin, apo ndryshe i sheh gjërat, nga ai që s'e ka parasysh provimin, për shembull. Nëse njëri shikon bukuritë që Allah ka krijuar, dhe këto ia shtojnë madhërimin për Allahun tebareke ue teala, meditimin, ky lloj shikimi, a i shërben provimit? Po, Nëse shikon ndryshe, rastësisht, fara nuk i vren, e tjera, e tjera, këto a i shërbejn provimit, jo në kuptim pozitiv, apo. Prandaj, njeriu i cili e ka parasysh se është në provim, dëgjimin dhe shikimin e përshtat në përputhje me provimin. Andaj rregullohet çështja e tij e jashtme. Kur të hyrat janë në rregull, apo dhe natyrshmëria e brendshme është e paprekur, atëherë zemra ushqehet me atë që i duhet dhe funksionon si duhet. Problemi është te dëgjimi dhe shikimi. Kemi pa tek Nuhi alayhis salam. Ata kanë pas frikë me dëgju, se e kanë ditë se po vazhduan me dëgju kanë m'u bind. E s'kanë dasht m'u bind. Paramendo kur lufton kundër vetvetes me u bind, s'do m'u bind. E çka bën? I mshel vesht. Ose i mshel syt, s'do me pa. Mbyllja e syve nuk ka vetëm kuptim domthon praktik me i mbyllë syt, jo, edhe figurativisht me mbyllë syt e zemrës. Dëgjimi i tij, shikimi i tij, wal fuad dhe zemra, nga që këto dyja ka qenë porta, këtu ka qenë derdhja, këto të triat, njëri ka m'u pyt për to. Pse s'ka thonë për shembull edhe për komën e për dorën? Jo nga se ato lëvizin bas synit, ato lëvizin bas, do, bas veshit, ato lëvizin. Do nuk lëvizin pa kur gjë, apo? Andaj sheh, ec, dëgjon, lëviz, prek, e kështu me radhë. Dhe gjitha këto i, i merr zemra dhe pastaj i përpunon në veprim, në vendimmarrje, nga se vendimmarrja është ku? Mrena në zemrë. Po kush ia gatun vendimmarrjen zemrës? Shikimi dhe dëgjimi, apo. Shikimi dhe dëgjimi. Prandaj, Ibn Kajimi Rahimullah, shiko sa bukur e ka lidh këtë temë, kur flet për uljen e shikimit karshi të ndaluarës, haramit. Mos me shiku haram. Thot, Edhe kjo e kemi cekë te vëllezër edhe ma herët. Kur një urdhër i caktum, një temë e caktume, ndalje e caktume, përmendet veç me një ven n'Kuran. Ka, ka domethënie, është diçka ma specifike, apo. Edhe kur përmendet me një ven t'caktum, është ende ma specifike. Urdhri për me ul shikimin ka ardhur në mënyrë tërthorazi në tjera ajete, po direkt kul lil mu'minine yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Thuaj besimtarëve të ulin shikimin dhe të ruajnë organet gjinitale. Shiko, shikimi, si thon, shpien automatikisht është i lidhur me pjesën e pa kujdes pastaj në aspektin moral apo. Në cilën sure ka ardhur ulja e shikimit? Në surën Nur, në kaptinë e dritës, e që e ka domethënien e vet, se dritën që ta ka jep Allahu me shiku, apo, mos e ço në errësirë, se nur, nur është me ul, edhe gjithashtu thotë Ibn Kajimi rahimehullah, ai që ul shikimin për hir të Allahut xhele xhelaluhu, ia mbush Allahu zemrën nur, apo. mbush nur. Prandaj ai që shikon haram, vëllezër, i pamundësohet, i mjegullohet pamja e gjërave të duhura në jetë me sytë e zemrës, apo, ngase e ka mjegulluar, i ka mjegulluar sytë e zemrës, duke i keqpërdor sytë e ballit, duke i keqpërdor sytë e ballit. Andaj mos thuj, ore kanjëherë njeri për shembull, thotë, çka ka lidhje, çka ka gajle, pra po them, Tema jonë nuk është aspekti juridik, haram, i madh, i vogël, mekruh, e papëlqyer, s'po flas çështje juridike. Jo, jo. Unë po flas çështje të funksionimit. Zemra që funksionon. Zemra mjegullohet. Dhe sa më tepër mjegullohet apo ngadalësohet ecja se tutet, s'mun ec. Apo kur ngadalësohet ecja, apo, apo, apo, Bie në kundërshtim me ato që Allah tha, "Ue sariu, Allah tha ngutuni, e ti ec kadale, se s'guxon m'u ngut, se s'je tu pa." Pastaj gjithashtu nga mjegullimi i tepërt fillon zemra tash me kërku ndihmë. Normal, njeri kur është i fortë, Edhe kur është stabil, a thot ama bre dorën pak? A thot, jo jo, s'thot, se është i fortë çohet vet. Kur fillon m'u dobësu, m'u plak apo dikur që është vet po tash ama dorën? A thot? Ashtu është. Edhe zemra, edhe zemra kur është e fortë, kurkujt s'i thot çka me bo? Kah m'ia majt, se është e mirë. Kur të mjegullohet, nis me pyet çka me bo? I pari që e dëgjon këtë thirrje është nefsi. Thot kësaj, kësaj, këto rruga. A kuptove? Nefsi e pret mjegullimin, ngase e din klithmën. Zemra klith, thot kah m'ia majt, me të kah me shku, nefsi thot djatht, majt. E nefsi bëhet, apo, udhëzuesi, ai shkopi i të verbrit që ec, apo, bëhet nefsi i tij. E kur nefsi bëhet shkopi, vaj halli për atë zemrë. Dhe semian besira, mos e mjegullo, nëse e mjegullove, mos e keqpërdor se mjegullohet zemra, sikur që e ceka. Prandaj të nderuar vëllezër, çka ma së bukur kallzon ky ajet, po kallzon tash ti je në jetë, apo, si e kemi përmend, të kena kriju, prej një pike dole, po, të kena pru me sprovu për me ecë suksesshëm, me i pa gjërat si duhet, ta kemi dhonë dëgjimin edhe shikimin, apo, mbaji të pastërta, e sheh rrugën, mbaji të pastërta, i sheh rreziqet, mbaji të pastërta, i sheh pengesat, mbaji të pastërta, i njeh miqtë, i njeh armiqtë, mbaji të pastërta, po i mjegullove, të mjegullohet jeta, apo. E, sot shikoje njerëzimin, për shembull, Përkundër faktit që përkundër faktit që na është dhënë mundësia me pa në fund të botës çka ndodh, apo me pa vizualisht me telefon. Ti kurrë ma larg s'ke pa. Kurrë njeri ma larg s'ka pa. Në kuptim të pajisjes, Po, në kuptim të vetvetes, kurrë ma mjegull s'e ka pasë, ma paqartësi s'e ka pasë, ka, çka, pse gjithë këto, e kështu me radhë, dilemat e shumta që njeriu vun pyetjen apo, pse? Për shkak se, realisht, ia ka dhonë shkopin dikujt tjetër, duke menu se ai din, edhe ai është posedusi, Allahu tebareke ve teala, e ka dënu me të kundërtën e asaj që, domethonë, e ka kërkuar. Në vend të lirisë së kërkuar, kurrë ma i robëruar s'ka qenë, i robëruar me, i robëruar nga pajisja, i robëruar nga, nga mjete të caktuara, është i robëruar, nuk paramendon jetën pa to, është i robëruar. Gjitha këto kanë qenë si rezultat i kërkimit të gabuar të lirisë së tij, apo. Dhe kjo është sprova, Allahu xhelle ve ala e ka sprovu njeriun. Në qoftë se ne e kuptojmë se jemi n'sprovë, e kuptojmë tekstin e sprovës cili është dhe e dim se gjithçka duhet me qenë pjesë e kësaj sprove, sillemi ndryshe, sillemi ndryshe. Po njeri kur s'e kupton këtë, kur lirohet nga presioni i sprovës po them kushtimisht, apo? Pastaj, mbi çfarë baze reagon, sepse të nderuar vëllezër, njeriu s'ka çare pa e pas një referencë reagimit, s'ka çare, s'ka çare, patjetër. Për shembull, nëse një pajisje qysh ky telefon, është i jemi, i jemi është, edhe ma merr dikush, a reagoj? Po, cila është baza e reagimit, referenca e reagimit, pronsia, jemi është, reagoj. Nëse nuk di kujt është, as është jemi, apo. edhe dikush e merr piktuit, a reagoj? Zakonisht jo, them, sigurt i tina është, apo. I njëjti veprim, e njëjta pajisje, dallon reagimi. Pse? Se referenca e reagimit dallon. Referenca e parë ka qenë pronsia jemi, referenca e dytë ka qenë i tina. A po kupton dallimin Mbas kësaj dhe njeri reagon. Nëse referenca jem është sprova, sprova, referenca jem është sprova, reagimi jem do t'jetë në favor të sprovës, që me dal i suksesshëm. Nëse referenca jem nuk është sprova, nuk është provimi te Allahu Xhelle ve Ala, nuk është llogaridhënia, nuk është kjo referenca jem. Referenca jem është egoja jem, unë kom reagu tani krejt ndryshe, krejt ndryshe, se reagoj simbas diktatit të nefsit tem. E kjo dallon pastaj. Dallon kur njeri për shembull, reagon mbi bazë të asaj që, kom me dhonë llogari para Allahut më nëmë. A mbi bazë të asaj që, reagon, që çka më knaq nefsin në tjepë. Dy reagime, skajshëm të kundërta. Për këtë arsye ka thonë, Sufjan Theuri rahimehullah ka thonë, e ka qenë nga dijetarët e hadithit, është detyru nganjëherë me fol për transmetuesit e hadithit, a është i saktë, i pasaktë, i dobët, me mbamendje t'fuqishme, me mbamendje t'dobët, kështu u dasht me fol, për shkak të verifikimit të haditheve. Çka thotë? Shikoje për shembull dy njerëz që flasin për njerëz, dallimin mes veti në, në bazë të referencave. Çfarë ka thonë Sufjan Theuri? Ka thonë sa herë kom fol për dikë. Para se të flas për të, e kon paramendu a mundem me thonë të njëjtën para Allahut. Apo, kjo referenca, unë po flas, filoni i dobët, rregull, n'dunja ec kjo punë. A muj me thonë para Allahut mas pari, i kom mbyll sytë, n'kuptim figurativ, apo, edhe kom paramendu, Allahu m'pyt, për filan fistekun që ke thonë, ku e ki argumentin, pse ke thonë, nëse e kom kalu testin e provimit, me atë që di unë, kom fol, ndryshe kom heshtë, kom zdjetë. Pra njeri që sa herë t'i bjen puna me fol për dikana, po, para, para se me fol, këtë e paramendon. Si është reagimi i tij jepër? Dallon, vallah, dallon. Nga situata kur njerëzit s'pritojnë me thonë për dikana, kështu e ashtu, i devijum e i shitun, e ku di çfarë fjalë. Mirë, paramendo që del para Allahut, çka i thush Allahut tash? Se referenca e tij është hakmarrja, referenca e tij është hasedi, referenca e tij është inati, referenca e tij është urrejtja. Normal që i ka kësi reagime, normal. Këtu çka ka mbet për njerin, çka është? Çka ka mbet? Veç me thonë, semi'na ve ata'na, dëgjuam dhe u nënshtrum. Kjo e reagimi, ti as nuk di me kriju vetë veten, s'munesh, as nuk di me i sjell pajisjet, mjetet, apo me zbulu urtësinë, kur që s'ki mullon me këto? Ti je ky fillim, ti je ky, s'ke qenë, ke çka thamë, është sprovë, krejt këtu i ki për t'u sprovuar, epilogu përfundimtar i provimit tënd është të certifikohesh me një emën, që nuk mund të kesh të tretin, janë dy emna veç, janë dy emna. Shikoni vëllezër këtë bukuri të trajtimit, vallahi mahnitëse, apo, Surja që ka emrin? Insan. Ky është emër i prejardhjes dhe i llojit. Por jo emër i meritës. Ka shumë njerëz që kanë emrin njeri, po s'e meriton atë emër. Prandaj, Allahu xhel-le ve ala ia ka dhon këtë emër në shenj respekti dhe nderi. Pastaj ia ka dhon mundësinë, udhëzimin që ta meriton një emër shumë më të mirë se që ky emër, kupton. Imma shakiran wa imma kefura. Ose të jetë shakir, falënderues, ose të jetë kefura, mohues. Andaj me me veprat e tua, me jetën tone ti ia vendos vetes emrin. Dhe ky është emri që me të ki me u thirr, kupton. Ngase kur Allahu tebareke ve teala, e përfundon këtë trajtim, që do ta përmendim këtu, apo, fillon me tregu tash fundin, kupton. Epilogun përfundimtar pas certifikimit dhe pas emërtimit. I cili epilog do të varet në bazë të këtij emërtimi të fundit, jo të parit. Emri i parë është Insan, emri i parë është Filan, Abdullah, emri i mirë Muhammed, emri i mirë apo. Por jo. Në bazë të këtij emri nuk ki me, nuk do të përcaktohet fundi yt, jo absolutisht, jo. Do të përcaktohet mbi bazën e një emri që ti e ke fituar me jetën tone. Paramendoni për shembull vëllezër, njeri gjatë tërë jetës tij, krejt angazhimi i tij, krejt mundi i tij, krejt lodhja e tij, krejt puna e tij, në fund t'jetës, apo, në fund, kur del nga shkolla e jetës, certifikohet si gënjeshtar, apo, apo, me u certifiku si rrenës i madh, apo, eudhu bil-lah Njeriu vazhdimisht rren, domethënë gjatë jetës tij, vazhdimisht, por kur t'i marrim 60 vjet, vazhdimisht, ka një muj me rrejt i bjen vazhdimisht. Apo se shikon, sa muj ka 60 vjet, shumë, kjo vazhdimisht, më zëmër çdo sekondë. Mrena 10 minutave, vazhdimisht i bjen çdo dy minuta, vazhdimisht. 10 minuta, po në sa ma tepër të zgjerohet intervali kohor, apo, Edhe periudha që tregon vazhdimësinë, pastaj shkon duke u zgjeru, logjikisht, apo? Logjikisht. Jeta një mesatare 60-70, apo? Le është 70 vjet. Mrena 70 vjetëve, sa duhet me gënjy që thot vazhdimisht po gënjen? Jo çdo ditë. Mund të jetë çdo javë apo që të shkruhet tek Allahu thot hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Te Allahu shkruhet gënjeshtar. Paramendo me u thirr me këtë emën apo. Allahu na ruajtë. Prandaj njeriu e fiton emnin e tij mbas të veprës që e bën. Mbas të veprës adhurues i Allahut, respektues i prindve, bamirës, apo bujar, falës, merr emna, merr emna, Dhe e kundërta, koprac, gënjeshtar, mashtrues e forma të tjera. Çfarë emri je duke ja qëndis vetvetes? Allahu po të pyet sura Al-Insan. Hal. A po e din çfarë emri je duke qëndis? Dhe këtu tek emri të nderuar vëllezër është një dobi tjetër me rëndësi që do ta përmendim. Çfarë është? Zakonisht kur përmenden opsionet, apo përmendet domethënë njëri dhe e kundërta e tjetrit. E e kundërta e tjetrit. Domethënë nëse themi për shembull drita e kundërta uji. Jo, s'është uji, është nata. Apo nëse unë them për shembull ja është dritë, ja është buk. S'lidhet ajo? A lidhet? Nëse thom për shembull ja është terr, ja është ujë. A lidhet? Po thu ja është terr, ja është dritë, ke gabu. Se s'jan nuk janë këto, domethënë në të njëjtin nivel ato. Mirëpo këtu Allahu tha imma shakiran wa imma kafura. Allahu tha ja falënderues, ja Kefur, ka përdo fjalën kufër, apo. E që realisht, e kundërta e saj ka me konë, mu'min, besimtar, apo. Ja besimtar, ja mohus, apo. E këtu ka thonë, ja falënderus, ja kefur, apo. Qysh lidhet kjo punë? Shakir të nderuar vëllezër është emëruesi i përbashkët i të gjitha emrave që një besimtar i merr në kësaj bote. është kurora e emrave edhe është baza e gjitha përpjekjeve tona. Realisht, gjithçka çka na bëjmë në jetën e kësaj bote, në përputhje me udhëzimet e Allahut është shukër. Shukri është baza. Shukri është baza. Prandaj pejgamberi sa sallam pejgamberi sa sallam edhe në dunja, edhe në ahiret, apo shpërfaqet vlera e tij me emrin e tij, falëndrus. Po. Ka për shembull, në dunja, sa është falë natën, janë fry komët, çka ka thonë, efela ekunu abden shekura, duhet të jem rob falëndrus. Ne i këndë namazin e natës, njeri për shembull, kur të jep, Lidhet me falëndrus, po gjithë natën është falë, janë fry komët, ka thonë duhet të jem rob falëndrus. Për çka falëndrus? Për dhomën e vogël që s'të ka zonë me u falë qysh duhet? Apo për pamundësinë me u ngop qysh duhet mirë tre ditë me radhë? Për qëta je falëndrus? Për cilën je falëndrus? A falëndrus për atë, ato sprova të vazhdushme që nuk lanë me marrë frymë as në Meke as në Medine, duke shpif për ty edhe për familjen tone? A për qëta falëndrus? Për çka është shekur? Ndaj, baza të nderum vëllezër, baza domethënë e udhëzimit është vlerësimi i begative. Prandaj e kam përmend në derset tjera, kriza më e madhe që njeri mund të ballafaqohet, edhe sot jemi në atë krizë, fatkeqësisht, është kriza e vlerësimit. Në plot kuptimin e fjalës, nuk vlerësojmë begatit e Allahut, nuk vlerësojmë kontributin e njëri-tjetrit, nuk vlerësojmë mundin e dikujt, ka krizë të madhe të vlerësimit. Realisht, kur të sheh për shembull, të nderum vëllezër, kur ishte me i kësë, këto janë tema që dojnë pak, me, me, me menu pak, me, me, me, me, me, me ardh te një përfundim që e ushqen zemrën e tij, dhe udhëzime që jepin dritë. Kurani ka dy fillime, apo? Po, dy fillime ka. Një fillim e ka në bazë të zbritjes, E një fillim e ka në bazë të renditjes. Apo, Kurani që e kena sot para vetes, apo, renditja e tij, a është sipas zbritjes? Jo, jo, jo. Surja Fatiha ka zbrit, ma vonë, e para është surja Alek, e fillim, apo, me zbritja dhe renditja. Dy fillime i ka Kurani, apo. Nëse nuk e vlerëson aftësinë e leximit, se është begati e Allahut xhallahu tebareke ve teala, po, s'ki me ia pa hajrin leximit apo. Do të jetë shumë i kufizum apo. Prandaj e ka lidh, surja e parë elhamdu. Elhamdu lidhet me ikra. Apo. Ai sa më tepër lexon, më tepër shtohet elhamdi. Që sot e kundërta. Por, sipas udhëzimit, edhe namazi është elhamdulillah, edhe largimi nga harami është elhamdulillah, apo. E tjera, tjera, krejt janë tek e fundit, elhamdulillah, falënderim Allahut tebareke ve teala. Kjo në dunja, edhe në ahiret, kur njerëzit në situata të vështira, hadithi i gjerë i shefatit, hadithi i gjerë i shefatit, apo, Njerëz do të jenë me të vërtetë në mundime, në telashe, në probleme e kështu me radhë. Do të shkojnë tek Nuhi alayhis salam për të ndërmjetësuar tek Allahu xhelle ue ala. Nuhi alayhis salam thotë nefsi nefsi, kom gajlen tem. Kam kërkuar nga Allahu diçka që s'është dashur me kërku, s'di çka bohet me mua. Thot pejgamberi s.a.s. unë jam për këtë punë apo. Unë me shku. Çelsi të ndodhazë që realisht jep rrugëdalje njerëzve që të mund të dalin prej asaj krize që din ka po shko, çka po ndodh, kështu me radhë, me çka ndodh. Thotë pejgamberi s.a.s. e vendosi kokën tek Arshi i Allahut azze ue xhel dhe më mëson Allahu falënderime që s'kom ditë me i bo ma herët. Apo. Shiko nuk thot lutje, nuk thot madhërime, falënderime. Çelsi i gjithçkafit është falënderimi. Nëse din me falënderu, të jep Allahu azze ue xhel. Prandaj ka thonë pejgamberi s.a.s., men lem jeshkurin-nas, lem jeshkuril-lah. Ai që njerëzit nuk i falënderon, as Allahun nuk e falënderon. Për të tregu se sa është i gjerë koncepti i falënderimit dhe sa është i thellë dhe i rëzërë një dhe njerëz. Që ndjejnë probleme, apo? Edhe kemi cek takimet e kaluara se shumë nga dilemat e sotshme që realisht arsyetohen disa nga njerëzit që e kanë përzgjedh për vete të tyne ateizmin, apo e shohim se shumica e dilemave kanë të bëjnë me mohim të begative, jo mohim të ekzistencës. Dallon, dikur ateizmi u kon mohim i ekzistencës, pesha e pesha e ka, a da e mundës, nuk ka më është aktive e dilemë. E kanë pa që nuk mundësh me këtë m'u bazu, apo. E cila është baza e mohimit të Allahut azze ue xhel? Ndërtohet mbi bazën e ekzistencës së të keqes. Pse o kjo keq? Pse ka të varfër? Pse ka kështu? Domethënë mungesa e vlerësimit të begative të Allahut tebareke ue teala i ka verbu nga begatitë e i ka ba që të fokusohen vetëm në disa sprova të caktuara, andaj kanë ardh tek kufri, jo te shukri. Te mohimi jo tek falënderimi. Pra e këtu ka shakiren ue kefura. E se rrasht, këto dy janë në konkurrencë. Besimi është prodhim i shukrit, është nivel i shukrit. Dhe e kundërta, edhe shukri nivel i besimit. Dhe që është të këtu në rëzët edhe gjithë diçka te shakiren ue kefura. Kanë ardhë, kanë ardhë në dy forma. Shiko për shembull, gjuhën arabe Sa herë duhet me bo një vepër ky njeri, apo? Për me marrë këtë emën, mjafton me minimumin e veprimit me marrë këtë emën, apo. Ekziston maksimumi edhe minimumi, apo? Minimumi kur ti e ban, quhet? Quhet? Apo? Shakir në këtë rast për shembull. Apo. Për shembull të marrim tjetrën. Katil, vrasës. Një me vra katil, njëqind katil, a kupton. Veç ja nis pi minimumit, tani shkon te nalt, a kupton. Ama kur janë n'formën feul, kefur, duhet shumë me bo, me marrë qët emën, jo pak, a kupton. Prandaj te shakir, e ke marrë emën e certifikimit për shpërblim, me minimumin e falenderimit. Ndërsa te kefur, fort e ke shkel, fort e ke mohu, fort i ke mshel syt, fort ke zhvlersu, tani ta ka dhon këtë emër se bash kallaj kefur, s'ke mujtë me u bo, a kupton. Subhanallah. Kaq letë nuk del nga rahmeti i Allahut, jo. Shumë i gjonë rahmeti i Allahut azze ve xhel. Duhet bajagi me ngajt e me ngajt, tu ikë pi Allahut azze ve xhel, me arrit me dal nga rahmeti i tij, nuk ka letë me dalë. Letë është me hy, shakir është letë me konë, ama kefur, problem me konë. Të të ashtu është paj dikush e thot një fjalë, e del, mos e shiko n'aspektin e jashtëm, derisa ka ardh te ajo fjalë, bajagi larg pi Allahut u konë, a kupton. Me ta kallzu Allahu rahmetin e tij, me pak për po t'jep, shakir, qave, pesë vakte fali, largohu pi do punve, kaq shakir, Begati që i gëzon ti, a din çka dasht me thënë Allahu azze ve xhel? Apo, a din? Për cilën begati kishe me thënë për shembull, po du për qët begati me i burrash, që është të ka të aman haku më nërruat? Cilën, a kishe mujtë, apo? Po s'mundesh be. Po, qe për qët sy po du, a kishe mujtë? Nuk mundesh be. Çka për, si ka të nërruat? Ka thënë Pejgamberi a.s., në trupin e njeriut ka, gati 360 nyje, apo? Secila nyje në trup që ti e lëviz, apo don elhamdulillah, apo normal, duhet me pagu ata që lëviz. Çohesh pi gjumit, apo në lëviz, kallaj, ti e, kujton kjo që është e thjeshtë fa fala. Ka thonë Pejgamberi a.s., dy rekate duha, ke pagu çmimin, ama çka qa? Pse po lëviz drejt, su menë përësi, apo su, ja, së përblej. A, a, a, a është letë, shakir, shakir, shakir, letë a kupton, letë shumë me konë shakir. Ama kefur problem me konë, me mshel sytë këtu e, mohoje këta, luftoje ndërgjegjen, natyrshmërinë, mohoj argumentet, mshili sytë, në fund, nuk ka bash letë me konë qështu, apo, është betejë e brendshme, është luftë, është, është konflikt i brendshëm, me dalë njeri me thonë që vëlla unë s'besoj, s'mundesh bash kaq letë, nuk ka letë. Prandaj, çka Allahu thotë me, me pak apo e merr këtë emër të madh apo. Pak kom lypë prej teje o njeri apo. Pak kom lyp në raport me çka Allahu meriton larg je ti apo. Larg je apo. Dhe nëse do me, me, me pas një pikë referente, një pikë referente me pas, për me ditë pak a shumë, merre pejgamberin salallahu alejhi ve selem. Merre veç si pikë referente, çfarë adhurimi, çfarë sakrifice, çfarë besimi i brendshëm, Veç përjetësia është e shtrajt, le më begatitë e mrendshme, me çka e pagun ti. Me shakir, veç pak apo, shakir, pranon, hec. Andaj do me thënë, mëkate bën 20 vjet, 30 vjet, asnjë vepër s'e bën qysh duhet, apo në gjynah, në fund thotë, o Allah, falëm. A ki për mu, po vallahi, falet e kja. A kjo është tjere që ja? A që kjo është tjere? Prandaj do të thotë, lehtësimi është ende në fuqi. Edhe ky lehtësim e ka afatin e skadencës. Masi që skadon, shumë vështirë bëhet tani apo. Andaj ta shfrytëzojmë lehtësimin, të bëhemi shakir. Dhe pastaj Allahu xhallahu po që kjo do të jetë pjesë e ardhshme, Allahu thot pastaj e kur dahen njerëz Që kjo është jeta jonë. Origjina, fillimi, nisma, rruga, emni, fundi që kjo është apo. Eh, kur që kjo përfundon komplet, Allahu thot: "Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira." E për jobesimtarët, kefur që mohun, zhdersun, nuk deshtën fare me ça kokën për këtë punë, Allahu thot kena përgatit pronga dhe zjarr flakrues. Ky veç një ajet. Pastaj thot: inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. E bamirsit, edhe këtu ka thonë bamirsit, s'ka thonë besimtarët, apo? Emërtim interesant, apo? Yashrabuna min ka'sin, pin nga gota që mbushja e saj është kafur, pije e veçantë e xhenetit. Dhe këtu Allahu tash fillon me kallzu, domthon çka ndodh me dy palët, me dy rrugët që na inkurajon të na josh që sa ka ende kohë dhe ende është në fuqi lehtësimi ta shfrytëzojmë maksimalisht për ta marrë emnin, emnin që Allahu na jep falënderues dhe rob i sinqertë dhe Allah të mënduar. Pastaj fillojnë begatitë e xhenetit që Allahu i sh, i shpalos në ajetet vijuese e që do të jetë inshallah temë në takimin tonë të ardhshëm inshallah. Kjo është ajo që ka të bëjë me hyrjen e kësaj tematike madhore të njeriut në suren el Insan për rrugën e tij, qëllimin dhe fundin që duhet ta përshtatim jetën tonë në përputhje me këtë udhëzim dhe gjithmonë referenca jonë të jetë nebtelihi. Je në sprovë, prandaj tregohu qysh duhet dhe reago si duhet që provimi të jetë i lehtë, i suksesshëm dhe faqebardhë. Allahu na dhashtë xhenetin përfundim e na dhashtë islamin si rrugëtim në dunja, na mundëso që këtë dunja të jetojmë krenarë, faqebardhë, të lumtur e tek Allahu të marrim kënaqësi dhe shpërblimin e tij. Zoti shpërbleftë për vëmendjen me kaq për këtë natë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira.